Глава 50. Завдання і функції адвокатури. Згідно зі статтею 159 Конституції України основним завданням адвокатури є подання юридичної допомоги у випадках і в порядку, передбачених законодавством. Адвокатура покликана сприяти захисту прав свобод і законних інтересів людини і громадянина, юридичних осіб та інших організацій. Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. Функції адвокатури це основні напрямки її діяльності. До них відносяться надання усних та письмових консультацій клієнтам, посвідчення по справах, що ведуть адвокати, копій документів, здійснюють представництво у суді, інших державних органах перед громадянами та іншими юридичними особами подають юридичну допомогу забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб, беруть участь в процесі дізнання попереднього слідства при розслідуванні кримінальних справ та інше. Організація і порядок діяльності адвокатури передбачена законом України про адвокатуру, що був прийнятий Верховною Радою України 19 грудня 1992 року, набрав чинності з 1 лютого 1993 року Голос України 29 січня 1993 рік. Глава 51 завдання і функції міліції, організація і порядок діяльності міліції в Україні визначаються законом України про міліцію від 20 грудня 1990 року із змінами і доповненнями від 19 червня 1992 року і 26 січня 1993 року. Відомості Верховної Ради України 1991 рік номер 4 Сторінка 20 1992 номер 36 Сторінка 526 Голос України 1993, 6 лютого. Міліція в Україні державний озброєний орган виконавчої влади, що захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, гідність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Основними завданнями міліції є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання правопорушення та їх припинення, охорона і забезпечення громадського правопорядку, виявлення і розкриття злочинів розшук осіб, які їх вчинили, забезпечення безпеки дорожнього руху, захист власності від злочинних посягань, виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень, участь у поданні соціальної і правової допомоги громадянам. Сприяння у межах своєї компетенції державним органам підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків. Діяльність міліції